פרק מ"א החרישו אלי איים ולאומים יחליפו כוח, יגשו אז ידברו, יחדיו למשפט נקרא בה. מי העיר ממזרח צדק, יקראהו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלכים ירד, ייתן כעפר חרבו, כקש נידף קשתו. ירדפם יעבור שלום, אורח ברגליו לא יבוא. מי פעל ועשה, קורא הדורות מראש, אני אדוני ראשון, ואת אחרונים אני הוא. ראו איים ויראו, קצות הארץ יחרדו, קרבו ויאטיון, איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. ויחזק חרש את צורף, מחליק פטיש את הולם פעם, אומר לדבק טובו, ויחזקהו במסמרים לא ימות. ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי, אשר חזקתיך מקצות הארץ, ומאציליה קראתיך, ואומר לך, עבדי אתה, בחרתיך ולא מאסתיך. אל תירא כי עמך אני, אל תשתע כי אני אלוהיך, אם מצתיך אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. הן יבושו ויקלמו, כל הנחרים בך יהיו כעין ויאבדו אנשי ריבך. תבקשם ולא תמצאם, אנשי מצותיך יהיו כעין וכאפס, אנשי מלחמתך. כי אני אדוני אלוהיך מחזיק ימיניך, האומר לך, אל תירא, אני עזרתיך. אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל, אני עזרתיך נאום אדוני וגואלך קדוש ישראל. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש, בעל פיפיות תדוש הרים ותדוק, וגבעות כמוץ תשים. תזרם ורוח תסתאם, ושערה תפיץ אותם, ואתה תגיל באדוני בקדוש ישראל תתהלל. העניים והאביונים מבקשים מים ואין, לשונם בצמא נשעת, אני אדוני אענם, אלוהי ישראל לא אעזבם. אפתח על שפיים נהרות, ובתוך בקעות מעיינות. אשים מדבר לאגם מים, וארץ צייה למוצא אמים. אתן במדבר ארז שיטה, והדס ועץ שמן, אשים בערבה בראש תדהר, ותאשור יחדיו. למען יראו וידעו וישימו וישכילו יחדיו, כי יד אדוני עשתה זאת, וקדוש ישראל בראה. קרבו ריבכם, יאמר אדוני, הגישו עצומותיכם, יאמר מלך יעקב. יגישו ויגידו לנו את אשר תקראנה, הראשונות מה הנה, הגידו ונשים על לבנו, ונדעה אחריתן, או הבאות השמיעונו. הגידו האותיות לאחור ונדעה, כי אלוהים אתם, אף תיטיבו ותרעו, ונשתעע ונראה יחדיו. הן אתם מאין, ופעולכם מאפה, תועבה יבחר בכם, העירותי מצפון ויעט, ממזרח שמש יקרא בשמי, ויבוא סגנים כמו חומר, וכמו יוצר ירמס טיד. מי הגיד מראש ונדעה, ומלפנים ונאמר צדיק, אף אין מגיד, אף אין משמיע, אף אין שומע אמריכם. ראשון לציון הנה הנם, ולירושלים מבשר אתן. ואראה ואין איש, ומאלה ואין יועץ, ואשאלם וישיבו דבר. הן כולם אבן אפס מעשיהם, רוח ותוהו נזקיהם.